casa depois de ter saído para passear o seu cão, o Max. A família uh, ficou assustada, uh, mas ninguém uh, fez soar os alarmes, mas ninguém de facto tinha visto a mãe nem o cão, um labrador preto, já agora. Durante três dias, a família desta mulher desesperou uh, por, não, uh, por não saber dela, até que, ao quarto dia, as autoridades e os voluntários que participavam nas buscas foram alertados por um forte latido, um ladrar que vinha do bosque. Uhum. Era o ladrar do, do Max, não é? Este labrador preto uhum. que nunca saiu do lado da dona e os latidos deste cão levaram os socorristas até junto da mulher que se pôde reunir com a família. Os filhos não tiveram dúvidas em dizer que Max, o cão, tinha acabado por salvar a, a mãe deles, eh, dizendo ele é o nosso herói. Internacional. Amor é com o professor João Machado Vaz e Inês Menezes também na próxima hora. Para já vamos até às notícias às seis da tarde com a Augusta Henriques. Voltarei depois. Uma boa semana. Bom Santo António até já. Não sei por onde andei, mas sei. costas, eu vou por você. Un hein, pour le peuple. On the Rocks, euh, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, 12, 12, 12, 12 www.onrocks.net. Ouais! Quelqu'un de tout à fond, que je vous fais chier avec laisser vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va Tout à fond. Le rock, c'est tout à fond. Rock and roll. I'm bringing on, I'm Wow! On the rock. Wow! j'ai eu de pêche, les gars. <laughs> Bonsoir les amis, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs ou presque de 19h à 21h. Je suis ravi de vous retrouver en cette chaude soirée du lundi pour une nouvelle émission dans The Rocks placée, vous en avez l'habitude maintenant, sous le signe des nouveautés, et plein plein de nouveautés encore ce soir. I'm going, I can uh, alors des retrouvailles parce que je n'étais pas là la semaine passée et des retrouvailles, il va en être question pour l'ouverture de cette émission de The Et d'abord avec deux artistes que je suis ravi, ravi de, retrouver. D'abord, un monsieur qui a été en son temps le leader d'un des groupes, c'était il y a une vingtaine d'années à peu près, un des groupes les plus intéressants qui nous venait d'outre-Manche, euh, à l'instar de la compétition entre les Beatles et les Stones, euh, montée par les journalistes, il faut le dire, dans les années 60. Et eh bien, il y a eu euh, au début des années 90, ou en tout cas au milieu des années 90, une deuxième bagarre entre euh, Oasis et Blur. Et eh bien à l'époque des Beatles et des Stones, il y avait un Outsiders qui s'appelait les Kings. Et eh bien dans les années 90, l'outsider s'appelait Supergrass, qui ont livré euh, ce power trio, qui ont livré une poignée d'albums absolument fantastiques et des concerts mémorables. Et eh bien euh, Supergrass n'existe plus, mais le leader de Supergrass existe toujours. Il s'appelle Gaz Coombs, avec sa tête à jouer dans La planète des singes, mais sans maquillage. En tout cas, une bien belle tête. Gaz Coombs est en tout cas un talent inouï, eh bien il revient avec un nouveau titre. Ça s'appelle Sonny the Strong. Alors ça ne ressemble pas aux déflagrations de guitare de Supergrass ou au piano martelé de All Right comme on avait pu le savourer sur le premier album I Shoot qui était peut-être leur meilleur album à l'époque eh bien il revient avec un morceau plutôt nostalgique plutôt aérien et euh, qui moi me réjouit et je vous propose de le découvrir au début de cette émission On The Rocks donc nous sommes ensemble pour une heure et demie et ça commence comme ça. textbooks Anthony immédiatement dès les premières notes, dès les premières notes chantées et les premières vocalises. Elle a un style bien à elle, un style euh, trempé à la fois euh, absolument bouleversant, nostalgique et à la fois un peu déconnant. Euh, ça lui va parfaitement. Et ce Love Ology qui vient de sortir, euh, moi me voilà me remue comme à chaque fois pratiquement qu'elle sort quelque chose. C'était Regina Spector qui a eu un succès assez inattendu en signant la, la, bande originale de la série Orange in the New Black il y a quelques années. Euh, voilà, toujours heureux euh, quand un artiste que l'on suit depuis longtemps euh, explose comme ça. Et puis juste avant, c'était Coombs avec Sony The Strong. Allez, on va se projeter maintenant au mois de septembre prochain dans On the Rocks, puisque la révélation de la programmation du festival Hop Hop Hop a été effective il y a quelques semaines et vraiment ça va être un très très beau festival Hop Hop Hop avec plein plein de choses à venir. On en reparlera j'espère avec l'équipe de l'Astrolabe qui programme dans une émission prochaine. Mais alors vraiment quelle édition de Hop Hop Hop super. On commence avec deux artistes, deux chanteuses absolument fantastiques. La première est suissesse. Elle s'appelle Emily Zoé et elle est capable euh, d'enchaîner des morceaux acoustiques, euh, chair de poule, guitare voix, avec des choses un peu plus rock'n'roll comme on va en avoir la preuve maintenant avec son morceau Apollo. Et puis juste derrière, un groupe que j'avais déjà diffusé dans The Rocks qui avait déjà été euh, un sacré coup de cœur pour moi. Alors de les voir programmés à Hop Hop Hop, c'est une vraie joie. Il s'appelle Pip Bloom on va se passer le morceau qui ouvrait leur album, qui s'appelle Daddy Issues, et euh, c'est vraiment un tube absolu. C'est-à-dire qu'on l'écoute deux fois de suite, ce morceau. Il rentre dans la tête, euh, incroyable. Il y a un petit... Euh, un petit gimmick de guitare à la Bowie, un peu à la rebelle rebelle, euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est vraiment très très bien tout cela. Donc les deux artistes que vous allez entendre maintenant dans The Rocks seront sur la scène et sur les scènes diverses scènes du festival Hop Hop Hop. Euh, voilà, la programmation est en ligne, vous pouvez aller la retrouver. Voici Emily Zoé avec Apollo. tube, un vrai. C'était euh, la chanteuse d'Amsterdam, Pip Bloom, avec Daddy Issues. Euh, voilà, elle et son groupe seront en concert à Hop Hop et ça, vraiment, j'ai hâte de voir ça sur scène. Et juste avant, c'était Emily Zoé, la Suissesse, avec Apollo, un morceau un peu trompe-l'œil, puisque le reste de sa discographie est un peu plus apaisé. Encore un artiste, euh, des artistes, pardon, qui seront programmés au prochain festival Hop Hop Hop, et ça, c'est une excellente nouvelle. Ils devaient être dans le précédent et ont été déprogrammés l'année dernière. Eh bien, ils reviennent cette fois, et cette fois, j'espère que c'est pour de bon. Voilà un groupe qu'on se diffuse depuis euh, quelques années maintenant dans The Rocks et un vrai vrai plaisir de les voir sur scène eux aussi. Euh, ils sont canadiens, ils nous viennent euh, de d'Ontario, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ils sont canadiens et le groupe s'appelle Kiwi Junior. Et oui, on a déjà diffusé ça plein de fois dans The Rocks. Et bien cette fois, c'est avec encore plus de joie puisqu'ils seront à Hop Hop Voici Made Marianne's Toast et juste après, encore un groupe qui malheureusement ne sera pas au Hop Hop, mais qu'on est très heureux de retrouver également avec un nouvel album ces derniers jours. Et je pense que ça va faire plaisir à Duduche. forsake me, oh, don't forsake me. Leave me for living, leave me to die. Oh Lord, protect me, oh, don't forget me. immédiatement reconnaissable et reconnu immédiatement par Duduche. Et oui, c'était les Kula Shaker qui reviennent avec euh, voilà ce groupe qui date euh, de 1996 euh, et qui avait sorti des albums absolument magnifiques au début des années 2000, fin des années 90. D'abord le premier album K qui était imparable et puis une sorte de monument psychédélique gonflé à rabord mais avec des morceaux tous plus juteux et incroyables les uns que les autres en mélangeant comme d'habitude des grosses guitares un peu fuzz comme on vient d'entendre et puis des des, influences indiennes. Euh, c'était le morceau Peasants, Pigs and Astronauts en 1999 qui n'a pas eu le succès, je pense, escompté. Un album euh, absolument euh, euh, mégalomane, mais très très bon. Et eh bien, ils reviennent en 2022 avec un album vraiment dans la lignée de ce deuxième album, c'est-à-dire que c'est un album très long, un album concept avec des petits morceaux d'intermède assez bizarres et puis des, des morceaux imparables entre. Ça s'appelle First Congregation. Je vais y arriver. First Congregational Church of Eternal Love and Free Hugs, la première euh, congrégation, l'église de la congrégation de l'amour éternel et des câlins gratuits. <laughs> voilà, c'est le nom de l'album. Donc, euh, bah voilà, ça se prend pas au sérieux, mais en tout cas, c'est cool à checker et vraiment quel plaisir de retrouver la voix de Christian Mills, qui avait également un, side project qui s'appelait The Jivas, qui avait sorti deux albums et qui était très très très très bien aussi. Ils ne seront pas en concert à Hop Hop En revanche, Kiwi Junior, Pip Blom et Emily Zoe eux, ils seront. On va continuer avec les nouveautés. Voici Ben Walker. Il nous vient d'Angleterre avec Ike Tower. Et puisqu'on y est, on restera en Angleterre avec encore une nouveauté. Le groupe qui suivra s'appellera Flowers. Flowers, j'ai bien dit. Et le morceau, ce sera Daylight. Vous êtes dans The Rocks, plein de nouveautés. Hmm, ça fait du bien. I've got a man in the high tower waiting for the sun. He's living like a king, but he's picking up his gun and headed out. Head down, fierce race, far too gone. There's a burning in my house, ain't got long. Tell me now, I've wondered how the spot shot out for what I found. cowboys when the night's gone? Can we fight on? take me belle nouveauté dans The Rocks à l'instant. C'était Popiné, c'était Soutillant, c'était Flowers avec Daylight et juste avant c'était Ben Walker avec High Tower. Allez, on va durcir un peu au niveau des guitares pour les deux morceaux suivants, les quatre morceaux suivants même. Et puis ensuite, ça va se calmer un petit peu, rassurez-vous. On va aller vers des choses un peu plus apaisées car je sais que certains et certaines d'entre vous ne sont plus tout jeunes. Voici The, Case, The Case, The Case, The Case. Ça s'écrit K apostrophe Ace et le morceau c'est Hometown. Et quand je vous dis qu'il y a de la guitare, c'est parce que y a de la guitare. Quand ça part. Là, par exemple, ça part pas. On ne sait pas pourquoi, personne ne le sait. Euh, c'est parce que... Ah bah, si, moi je sais pourquoi. <laughs> ça y est. Il y a de la guitare, il y a de la guitare. plein de jus et plein de bonheur. C'était New Junk City avec Rosé, juste avant The Case avec Hometown. Allez, on continue avec un album que je je n'en finis pas de redécouvrir première écoute, je m'étais dit, oh voilà, il y a trois, quatre morceaux sympas. Et puis euh, voilà, peut-être un peu trop de morceaux dessus, mais elle réécoute, elle à le réécouter, à ça reste un très très bon album. C'est celui des Gallois que je suis également depuis 1997. Et oui, 1997, à l'époque de leur premier et fantastique et meilleur album à ce jour. En tout cas, euh, ces dernières années, ils se dirigent plus vers un rock classique à l'américaine, euh, les grands espaces, un peu dans la lignée, bah je sais pas, des grands groupes américains à guitare, un peu à la cool. Voici donc un extrait du dernier album des Stéréophoniques, Ça s'appelle Don't Know What You Got. Et vraiment, c'est imparable. yo, Longueuve a beaucoup écouté Oasis probablement, mais en tout cas son album est vraiment réjouissant. On se le visite en long, en large et en travers depuis des semaines. Voici donc Scam Likely, c'est à l'instant dans The Rock, c'est juste avant les Gallois de Stereophonics avec Don't Know What You Got, morceau assez imparable aussi lorsque vous, imparable je dis tout le temps ce soir, morceau assez formidable et assez efficace lorsque vous roulez en voiture. On va calmer un peu le jeu et on va changer totalement d'ambiance et now something completely different with un artiste qui sera lui aussi à Hop Hop Hop. Alors là c'est une découverte, je connaissais pas du tout. Et euh, ben merci à Mathieu et à l'équipe de l'Astro pour m'avoir fait découvrir cet artiste assez atypique. Et, euh, il est euh, belgeo-tunisien et il chante en arabe sur cet album, sur la quasi-totalité des titres. Mais voilà, ce n'est pas du tout de la musique qu'on pouvait qualifier de world music. c'est vraiment du chant arabe pénétrant qui donne un, aspect envoûtant à, ses mélopées. Mais derrière, eh ben, on a l'impression d'entendre du Tinder Sticks ou du Nick Drake parfois. En tout cas, voilà, ce sont ces, mélodies assez brumeuses, assez mélancoliques et assez envoûtantes qu'il nous propose. Il s'appelle Jawar et le morceau qu'on va se diffuser dans The Rocks pour nous donner un petit avant-goût de ce qui nous attend à euh, Hop Hop Donc ce sera le 16 et 17 septembre prochain. C'est Foug Layem. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est joli. قلبي محصور وحسيت نفوس تصيح عديت اشتاك وربيع انساك تبعت الروح والريح فوق الايام فوق الايام فوق الايام نعيش in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. parfois lorsque les artistes vieillissent et que leur voix change, c'est rarement pour le meilleur. Alors bon, on peut citer Tom Waits, hein, l'effet inverse, mais en tout cas c'est rarement pour le meilleur. Bah, là c'est l'inverse, c'est vraiment vraiment pour le meilleur. Euh, Willie Nelson, euh, je n'ai jamais vraiment supporté sa voix qui avait vraiment une voix canard. Alors Bob Dylan à côté, euh, c'était Barry White. Et puis bah voilà, Willie Nelson a vieilli et il va plus vers un talk rock un peu tranquille, pépère comme vous avez pu l'entendre à l'instant avec un extrait de son dernier album Tower of Song. Eh bien ça lui va vraiment très très bien et du coup ça fait des morceaux vraiment sympatoches. Et juste avant c'était Jawar donc qui sera en concert à Hop Hop Ce sera le 16 et 17 septembre prochain, juste après les vacances. Euh, puisque vous êtes euh, toujours dans The Rocks et que vous avez tenu jusqu'ici, eh bien, je vais vous récompenser en changeant encore une fois complètement d'ambiance. On va aller plutôt vers euh, des rythmes soul, un peu chaloupés avec un, un orchestre instrumental, un orchestre oui, oui, un orchestre, <laughs> je on peut dire d'autre. En tout cas, un groupe qui euh, qui euh, cartonne vraiment aux États-Unis. On s'est déjà passé des morceaux de ce, de ce groupe qui s'appelle Delvon Lamar Organ Trio. C'est un trio donc. Le leader, c'est donc Delvon Lamar, donc qui joue de l'orgue. C'est marqué dans le titre. Delvon Lamar Organ Trio. Alors, soit qu'on prenne la bouteille à moitié vide et la bouteille la bouteille à moitié pleine. Si on prend la bouteille à moitié pleine, eh ben c'est vraiment des des musiques euh, voilà intemporelles avec un rythme qui vraiment groove vraiment très très bien avec cet orgue en avant. Et puis si on prend la bouteille à moitié vide, euh, comme euh, pourrait le faire Fafa, par exemple, qui pourrait dire c'est le nouveau Charlie Oleg. Voilà. Donc I Wanna Be Where You Are, c'est donc Delvon Lamar, Organ Trio, c'est maintenant, c'est dans The Rocks, et ça fait à peu près ça. to do. Le morceau n'a pas été enregistré en 1954, mais bien en 2022. Et oui, c'était G.D. McPherson, artiste américain qui est spécialisé un petit peu comme ça dans les reprises, pas dans les reprises, dans les compos qui sentent bon la reprise justement. On a l'impression d'être dans les années 50, mais non, non, il a, euh, il a 45 ans le monsieur et euh, ça s'appelle Let's Rock. Et juste avant, c'était Delvon Lamar, organ trio avec euh, un morceau imparable qui rentre bien dans la tête. Voilà. C'était donc I Wanna Be Where You Are. Euh, nous allons continuer dans The Rocks avec, puisqu'on a regardé dans le rétroviseur, avec euh, avec euh, à l'instant G.D. McPherson. Eh bien, on va continuer avec She and Him, groupe qu'on s'est déjà diffusé dans The Rocks il y a bien des lunes. Eh bien, ils reviennent avec un album entièrement composé de reprises des Beach Boys. Ils auraient pu choisir un peu plus mauvais, ça aurait pu être un artiste un album entier de reprises de Patrick Topalov. et eh bien non, ils ont choisi les, Big les Beach Boys. et eh bien, bien leur en a pris, bien leur en a pris. <laughs> Je vais y arriver. Euh, on va se passer le morceau Darling, donc qui n'est pas de She and Him, si vous avez suivi mon bafouillage, qui est bien des Beach Boys. Et voici un morceau que je dédie à l'abeille. You know that if words could say, darling, I would find a way to let you know what you meant to me. it was meant to be. I'll hold you in my arms. most precious Oh, oh, darling. I dream about you all oh, my pretty darling. c'était mieux avant avec She and Him et Darling et du c'est mieux maintenant et c'est quand même pas trop mal ce qui se passe maintenant. Supermarket Police à l'instant avec Last of My Cash. Allez, on continue avec un groupe qui n'en finit pas de visiter toutes les possibilités qu'offre la musique américaine, qu'elle soit rock, qu'elle soit le folk. Ils n'ont jamais, à ma connaissance, fait d'albums honteux et de mauvais albums. Eh bien, c'est pas ce coup-là encore, euh, c'est pas encore pour ce coup-là. Voici Wilco qui reviennent donc avec Tired of Taking It Out on You ça peut faire penser à du Wilco, mais ça peut aussi faire penser à du Peter Case et ça peut faire penser à du John Lennon. En tout cas, ça fait penser qu'à des choses bien. the promise of something beyond the blues. Beyond the blues. Now you and me, darling, we took the long way around. Across the wide open country past the heart attack towns to this fork in the road where we all have to choose between darkness and light beyond the blue. that old his guitar and his knife are all rusty with tears. But there's a song that he gave us that we'll never have to lose. About another. rain, beyond the darkness and beyond the pain. When you know in your heart the way up and through, so walk with me, darling, beyond the blue. pas que des nouveautés ce soir dans The Rock. C'était Peter Case tiré de son deuxième album Studio, troisième. Je ne sais plus. En tout cas, il y a bien longtemps, l'ex-leader des Plim Souls qui euh, se dirigeait déjà vers une folk plutôt tranquillou avec Behind the Blues et dans l'ambiance, dans la voix, ça peut faire penser au dernier album de Wilco, Tide of Taking It Out on You. Et puis tout ça, et puis tout ça, ça peut aussi faire penser un petit peu à Finn et à Crowded House. Mais tout ça, tout ça, ça ne vient que d'un endroit, de cet endroit, des Beatles. I'm so tired tiré des des mots, lorsque les Beatles étaient revenus un peu fâchés, un peu en froid, un peu perdus après la mort et le suicide de Brian Epstein, leur manager, était revenu d'Inde et s'était euh, enfermé chez George Harrison pour présenter aux autres les démos de ce qu'ils avaient composé pendant les mois précédents et ça regorgeait, regorgeait de morceaux qui allaient devenir des classiques absolus du rock. Mais eux, ils étaient tranquillou bilou avec leur petite guitare et leurs pantalons en lin. Et voici ce qu'ils pouvaient euh, proposer. Et la plupart de ces morceaux finiraient d'abord sur l'album blanc et puis sur Abbey Road. Euh, voici donc I'm So Tired, Beatles, John Lennon, donc dans leur dans sa version dépouillée, celle des des démos qui datent de l'album blanc. Vous pouvez retrouver ça sur une édition limitée de l'album blanc. Si on a le temps juste derrière, il y aura une petite rareté qui vient de sortir sur euh, un disque de rareté justement de la très très grande Patty Griffin, grande songwriter et chanteuse américaine, ex-petite amie de Robert Plant, qu'elle retrouve ici en duo. Alors peut-être que c'est un morceau qui a été enregistré à l'époque où ils étaient ensemble. Patty Griffin et Robert Plant donc avec Don't Mind. Je vous retrouve la semaine prochaine dans The Rock. Je vous embrasse toutes et tous, en particulier les fidèles le et les fidèles l'US qui écoutent The Rock toutes les semaines. Euh, vous pouvez retrouver l'émission sur ontherocks.net sur euh, en rediffusion sur Studio Zef à Blois euh, et, ben voilà un peu partout dans le monde sur www.ontherocks.net e Je l'ai déjà dit. Voici donc les Beatles. I'm so tired et c'est John qui chante et qui compose.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 I can't stop my brain, you know it's three weeks. I'm going insane. so tired. I'm feeling so upset. Although I'm so tired, i have another cigarette and curse the rally was such a stupid guess. can't sleep. I can't stop and bring you. brain, you know it's seaweed. I'm going insane. I'll give you everything I've got for a little peace of mind. I'll give you everything I've got for a little peace of mind. I'll give you everything I've got for a little peace of mind. I'll give you everything I've got for a little peace of mind. Woo! mesmo assim. É absolutamente notável. Juntam-se aqui dois eh, talentos gigantescos de gênios. A música de Rodrigo Leão com a voz de Camané. Hoje é 13 de junho, é dia de uh, Santo António quis o destino, há coisas assim, coincidências inacreditáveis, que fosse precisamente num Santo António que eh, nos deixou António Variações. Santo António Variações é como eu até costumo chamar a este dia 13 e não há dia de Santo António em que eu, eh, se estiver eh, na emissão da rádio, não deixe de aqui passar uma canção, precisamente António Variações, todos os anos lhe preste este tributo. Faleceu a 13 de junho de 1984 e tal como ele, como Amália, a voz está dentro de nós. Fiz dos teus cabelos a minha bandeira, fiz do teu corpo o meu estandarte, fiz da tua alma minha e fiz do teu perfil. António Variações, que nos deixou. Já faz hoje uns bons aninhos, foi um 13 de junho, precisamente um dia de Santo António, mas no ano de 1984. No ecrã, no papel ou na internet, José Guerreiro sabe tudo o que se diz sobre Portugal e os portugueses. Saiba o que os outros dizem de nós. À terça-feira, às 10h40 da manhã e às 5h20 da tarde. Se não ouviu ou quer voltar a ouvir, ligue-se à rede Rádio e Televisão de Portugal em www.rtp.pt barra RTP Internacional. Aceda aos programas que mais gosta, guarde os seus conteúdos preferidos ou escuta qualquer hora a programação que mais lhe agrada. RDP Internacional. Dezenas de conteúdos diferentes à sua escolha. Portugal e o mundo. Ao alcance de um clique. Adicione aos favoritos www.rtp.pt barra RDP Internacional. A Rádio Pública em rede consigo. Se está na América, sintonize o satélite Intelsat 34. última respeita dela ao tempo no mundo, uma altura em que estão 13 graus em Auckland, já madrugada, adiantada, de terça-feira, Auckland, eh, na Oceania, 13 graus depois, eh, um pouco mais perto, apesar de tudo, fora da Europa, em Toronto, no Canadá, estão 21 e em Caracas, na Venezuela, 26, de regresso à Europa. Londres, a capital britânica, por onde anda eh, por estes dias o nosso Primeiro-Ministro António Costa. Em Londres estão 20 graus, depois em Viena de Áustria 27, a melhores, Marselha, em França, também com verão antecipado 30 graus por lá. De Lisboa para o mundo, João Pedro Bandeira, no fim de tarde da RDP Internacional. E para já mudemos de assuntos. Andas aí a partir corações andas aí a partir corações, como quem parte um baralho de cartas. Cartas de amor, escrevi teu tantas, às tantas aos poucos, às tantas aos poucos eu fui percebendo, às tantas eu lá fui tateando, às cegas eu lá fui conseguindo. Oh, olhos e nos seus olhos como espelhos partidos quis inventar uma outra narrativa até que um ai me chegou aos ouvidos era só eu a vogar à deriva e um animal sempre foge do fogo. E mal eu gritei fogo, mal eu gritei água, que morro de cedo. Achei-me Cantando deixa lá esta barca viajar. Há de chegar à gara da sua cidade. E ao desembarque a terra será mais firme. Há quem afirme, há quem assegure que é depois da vida que a gente encontra a paz prometida. Por mim, marquei encontro na vida. Oh. deixa o mar em que espano. Por isso, cuidado, mesmo muito cuidado, que é frágil o pano que veste as velas do desengano, que nos empurre no oceano. penso que sim. Agora façamos o ponto e mudemos de assunto. Sim. a partir corações, como quem bate um baralho de cartas. Andas aí a partir corações como quem parte um baralho de cartas e a tempestade deixa o mar encrespado. Por isso, cuidado, mesmo muito cuidado, que é frágil o pano que veste as velas do desengano que nos empurra no oceano. disse que sim, agora façamos o Mas isto é um canto e não um lamento. Já disse que sim, agora façamos o ponto. É é Mas isto é um canto, é sim. Já disse que sim, agora façamos o ponto. Mas isto é um canto e não um lamento. Já disse que sim, agora façamos o ponto e mudemos de assunto. Sim. Já disse que sim, agora façamos o ponto. Mas isto é um canto e não um lamento. Já disse que sim, agora façamos o ponto e mudemos. Mudemos da cinza. um grande clássico. Continuam a ouvir com muito prazer, pelo menos o falo por mim, continuam a ouvir esta canção como se tivesse sido editada há um mês, mas não, até muitos, muitos anos, anos 80, os Rádio Macau e a voz do Xan. É o, praticamente o final desta emissão, eu comecei às 5, vou é ficar ainda até às 8 da noite, é verdade. Depois chegam as notícias, a hora certa com a jornalista Augusta Henriques e depois a emissão segue hoje porque é feriado em Lisboa, é um dia especial, é o dia de Santo António, é o dia 13 de junho. A emissão dizia o prossegue à noite com simultâneo com a Antena 1. André Rocha, aliás, já esteve por aqui hoje, já esteve antes de mim, esteve na emissão habitual do Miguel Peixoto. E é sempre assim os feriados, porque há umas trocas e baltrocas, porque também precisamos realmente de descansar. Boa semana, um grande abraço e até amanhã. Quero os teus dedos molhados, bastante salgados, encosta os teus lábios aos meus. Mal o meu corpo te encontra. Já estás pronta, mas fazes de conta que não me queres. Tu és mais do que um beijo. Sentes desejo. Ouve o coração bater mais depressa enquanto embalas e perdes a fala. Tem cuidado, não me faças sofrer. O banho de longe. Estou quase a chegar apresento-me hoje, porque amanhã não vou estar, não demoro. Quero-te agora, fica na porta, um voto já. Mal me conheces, mas não me esqueces. Chego mais cedo, mas não posso ficar. Não posso ficar. Caí deixas-me cedo. Olho-me ao espelho, a vapor e suor. Fixa o olhar no escuro. Quero que vejas o meu e o teu esplendor. Fica bem mais de perto, tiro-te a teima. O que tens tu para dizer? Sei mais do que tu julgas. tens manias novas e há tanta noite a preencher. 3351 91 110 10 26. A RDP Internacional no WhatsApp. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. tarde. São 8 horas no continente e na Madeira, são 7 nos Açores. O Governo vai avançar com planos de contingência a nível regional para resolver o problema da falta de médicos nas escalas de urgência dos hospitais. Foi o que avançou à Atena 1. A Ordem dos Médicos já terminou a reunião de Marta Temido com os representantes dos sindicatos. Portugal e o Reino Unido vão acabar com a dupla tributação no comércio. Amanhã o dia vai ser parecido com o de hoje. Vamos ter muito sol, dia quente, mas atenção porque a temperatura vai descer ligeiramente no litoral norte e centro e vai subir também ligeiramente no Algarve. Nos Açores temos sol e nuvens à mistura. Há previsão de aguaceiros para o final do dia, mas apenas nas ilhas do Grupo Ocidental. Na Madeira, o dia vai ser mais cinzento, com aguaceiros e descida da temperatura. A esta hora estão 25 graus em Lisboa, 26 no Porto, 28 em Faro, nas ilhas 18 em Ponta Delgada, 21 no Funchal. Edição 18 com Augusto Henriques. É uma solução para resolver os problemas no imediato. O presidente do Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos diz na Antena 1 que vão ser anunciados planos de contingência para travar a curto médio prazo os problemas nas urgências dos hospitais públicos. Depois da reunião desta tarde com a ministra da Saúde, onde esteve também o presidente da Ordem dos Médicos, João Bernardes admite que há vontade política para encontrar soluções propostas de curto prazo são de coordenação de planos de contingência a nível eh, regional e metropolitano. Não temos grandes alternativas para, para curto prazo, ou seja, para este mês, o mês que vem, e agosto, as férias, não temos grandes alternativas e, portanto, são, tem, tem, tem de ser tomadas medidas extraordinárias. Durante a reunião analisamos essa, essas hipóteses, elas agora têm de ser postas no terreno, naturalmente, pelo Ministério e, e há uma vontade grande e uma compreensão de que é necessário avançar com esse tipo de medidas. Parece-me que os problemas essenciais foram identificados Ainda nas medidas de curto prazo, João Bernardes adianta à Antena 1 que será dada uma palavra de conforto aos profissionais de saúde. A curto prazo também ficou combinado que era importante dar uma palavra de ânimo a todos os, os profissionais de saúde, aos médicos, aos especialistas que estão debaixo de um, uma tensão muito grande eh, e dar-lhes um sinal de público, de confiança, vir a público mesmo eh, reconhecer esse trabalho que às vezes também acaba por nem ser reconhecido e, e até penalizar os próprios profissionais. Portanto, são as medidas de curto prazo, não se consegue resolver nada de um dia para o outro, mas que, ou de uma hora para a outra, mas que, que seja de um dia para o outro, ou de uma semana para a outra, espero bem que isso venha a acontecer. As notas sublinhadas pela Ordem dos eh, Médicos, pelo presidente do Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, João Bernardes, da reunião desta tarde com a ministra da Saúde, Marta Temido, eh, reuniu por último com os sindicatos representativos eh, dos médicos. Este encontro terminou há pouco e João Alexandre, em direto do Ministério da Saúde, os sindicatos esperavam mais. Não é possível. E à saída foi desde logo o, o, médico Noel Carrilho, da Federação Nacional dos Médicos, da FNAM, a dar conta disso mesmo, a dizer que saiu desta reunião, uma reunião conjunta também com o Sindicato Independente dos eh, Médicos. Eh, disse Noel Carrilho que não houve qualquer tipo de solução apresentada pela Ministra da Saúde, Marta Temido, eh, que ainda se espera que possa vir a falar aos jornalistas neste final de tarde, início de noite. À saída desse encontro, Noel Carrilho disse mesmo que nada tinha sido adiantado e que Ficaram a saber sobre a solução dos problemas saímos uh, sabendo o mesmo, porque não temos nenhum tipo de proposta uh, que nos tenha sido transmitido pela senhora ministra, o que nos decepciona. Uh, ficámos de, de, saber, conjuntamente com, com, com, o resto da população, quais é que serão essas, essas medidas. Nós levámos propostas, aliás, algumas, muitas delas, não são, não são recentes, e esperemos que tenham, que tenham um acolhimento por parte da, da senhora ministra, porque é essencial. Foi esta declaração. Um... Eh, esta declaração de Noel Carrilho, da Federação Nacional dos eh, Médicos, eh, acompanhado também por Jorge Roque da Cunha, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, o SIM, ele que depois também deste encontro com Marta Temido acusou a ministra de não ter noção da dimensão real dos problemas. Eu acho que nesta reunião, nesta reunião, nada. Uh, disse alguma coisa que foi que não podia dizer uh, nada mas apesar de tudo reconheceu que tinha aqui um problema sério. Isso é positivo. Não me pareceu que estivesse tão ciente que isto não é um problema pontual. É um problema estrutural que nós vimos nos dois sindicatos, e eu aqui reforço a importância desta nossa parceria, apesar das nossas diferenças, os dois sindicatos, médicos, na defesa do Serviço Nacional de Saúde. Nós não queremos uh, confusão, não queremos. Agora, queremos verdade. E penso que a Sra. Ministra da Saúde não tem a noção da, da gravidade daquilo que está a ocorrer É a constatação de Jorge Roque da Cunha, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, ele que eh, à entrada para este encontro já tinha deixado muitas eh, críticas ao governo, diz que o governo não tem a noção real dos problemas, diz que o governo eh, está também a falsear alguns números e aquilo que é a realidade nas unidades de saúde, nas unidades hospitalares, mas o que é facto é que mesmo com essas informações que entretanto já avançámos aqui na Antena 1 por parte da Ordem dos Médicos, os sindicatos saíram deste encontro com o mar detenido sem nada nada para dizer aos jornalistas, até porque, dizem os sindicatos, a ministra também nada lhes disse. Reportagem direto de João Alexandre no Ministério da Saúde, onde esteve a acompanhar a série de encontros de Marta Temido. A reunião com os sindicatos foi a última. Aguarda-se ainda declarações da Ministra da Saúde aos jornalistas sobre as soluções encontradas para resolver o problema das escalas para os serviços de urgência de várias unidades de saúde. Esta tarde, o Hospital de Vila Franca de Chile pediu eh, para que não fossem encaminhados eh, para esta unidade de saúde os utentes transportados em ambulância até às nove da noite por incapacidade de resposta do serviço de urgência. Também a partir desta hora e até às oito da manhã de amanhã estão encerradas as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de São Francisco Xavier em Lisboa e do Hospital do Barreiro Montijo na margem sul do Tejo. O Hospital de Braga fez saber esta tarde apesar de que não conseguiu ainda assegurar as escalas de ginecologia e obstetrícia nos serviços de urgência para, os próxima, para a próxima sexta-feira e também para o dia de domingo. Ouvido esta tarde pela Antena 1 Luís Graça, antigo diretor da obstetrícia do Hospital de Santa Maria em Lisboa, com mais de 40 anos de experiência no Serviço Nacional de Saúde, defende uma reforma estrutural. Este especialista aponta várias causas para a falta de médicos em várias especialidades. O fator principal é a concorrência dos hospitais privados, que pagam muito mais para os, eh, aos especialistas, portanto, eh, desnatam para todo o serviço de, o serviço de obstetrícia e ginecologia. Em segundo lugar, os médicos, os especialistas que ficaram nos hospitais públicos, eh, estão a chegar à idade da reforma, ou pelo menos à idade em que são dispensados, por lei, de fazer o, serviço de urgência. A partir dos 55 anos, nenhum médico é obrigado a fazer serviço de urgência. E, e associa-se a isto também a que na minha opinião, há uma certa carência de formação de especialistas. Portanto, está a ver, isto é, é a tempestade perfeita juntar estes três fatores. Luís Graça defende ainda a fixação de novos eh, especialistas numa fase transitória no Serviço Nacional de Saúde, como contrapartida pela formação recebida. O Estado, que paga, na nossa especialidade, paga durante seis anos vencimentos para formar médicos especialistas, também devia ter uma contrapartida depois de, digamos, uma obrigação de, durante dois, três anos para estes especialistas não poderem para sair dos hospitais do SNS. Eu sei que isto é politicamente muito incorreto, não é o que, o que eu estou a dizer, mas era uma maneira para, de, pelo menos transitoriamente, resolver o problema. Era obrigar para estes novos especialistas a ficarem nos hospitais do SNS durante dois, três anos. A opinião de Luís Graça, antigo diretor de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Portugal e o Reino Unido vão acabar com a dupla tributação ao nível do comércio e reforçar a cooperação militar estes são dois dos objetivos traçados na declaração conjunta assinada ao princípio da tarde em Londres entre os chefes de governo dos dois países. O jornalista João Vasco detalha parte deste documento. Portugal e o Reino Unido pretendem assinar uma convenção para evitar a dupla tributação de bens que são comercializados entre os dois países. A intenção está expressa no texto da declaração conjunta, assinada hoje na sede do governo britânico por António Costa e Boris Johnson. Nesse texto, lê-se também que Londres e Lisboa querem partilhar informação sobre fluxos de comércio e investimento ao nível bilateral, bem como sobre barreiras existentes à comercialização de bens. A nível de segurança e defesa, Portugal e o Reino Unido prometem assinar um novo acordo bilateral e reforçar a cooperação relativamente ao crime grave e organizado, ao combate ao tráfico de droga, ao terrorismo e ao cibercrime. No capítulo da investigação, os dois países querem facilitar a ligação entre instituições de investigação portuguesas e britânicas e posicionar a ciência como motor do crescimento e do emprego. Prevê-se ainda a valorização e o apoio ao intercâmbio de pessoas, em especial nas áreas áreas da educação e da cultura. Esta declaração conjunta, que renova a mais antiga aliança política entre os dois países, pretende ainda valorizar o intercâmbio de pessoas e ideias entre os portugueses residentes no Reino Unido e os britânicos que vivem em Portugal. Termina aqui esta edição com Augusto Henriques. Simultâneo RDP Internacional Antena 1 Madeira e Açores. Informação em permanência em notícias.rtp.pt. Passam 10 minutos das 20. Olá, Paulo Galvão, e que tal o trânsito a esta hora? Olá, Jorge Afonso, muito boa tarde para ti. Começamos pela região do Porto, ainda com demora na zona de Hermesindo, onde há uma ocorrência uh, junto à Nacional 208, a deixar eh, o trânsito demorado uh, também na A4, na, na, saída do Porto para Amarante, a partir do túnel de Águas Santas, a afetar também a saída da A3 uh, nessa zona. Na região centro do país, reposta a normalidade no IP3, agora sem demora, temos a Nacional Nacional 109 com um acidente entre Leiria e Figueira da Foz, em Vieirinhos, com dois pesados envolvidos. O trânsito está condicionado. O mesmo na Nacional 341, com um acidente a ser resolvido na ligação de Coimbra a Moro Velho, na reta de Arzila, com três viaturas envolvidas. Na região de Lisboa, ainda marca passo a A2 para entrar na cidade. As filas estão na zona do Feijó para o tabuleiro da ponte 25 de Abril. Complicam também ainda a ligação do IC20, a via rápida da Caparica, agora a parar antes do nó do Hospital de Almada, em direção ao acesso à ponte 25 de Abril marginal, ainda também com algumas filas junto à Praia de Caxias, eh, para quem vai de Cascais para Lisboa. É tudo. Uma boa viagem para todos, um abraço para ti e até amanhã. Bom descanso, até amanhã. Para si que está na estrada, leve-nos com segurança, sem pressa. O importante é chegar ao destino. Temperaturas máximas previstas para amanhã: Lisboa 33 graus, Coimbra 31, Faro 28, Porto 23. Estocolmo vai ter uma máxima de 19 graus. Já a seguir, Ana Daniela Soares à volta dos livros. Bom serão com a Rádio Pública. Informadores da PID, Uma Tragédia Portuguesa, é o livro mais recente da historiadora Irene Flumser Pimentel. Irene, mais do que hum, recrutar, houve muitas pessoas que se ofereceram para serem informadores da PID. Hum, talvez por isso este subtítulo, Uma Tragédia Portuguesa, Irene. Uh, sim, também tem a ver com isso. De facto, uma das coisas que me espantou foi o facto de tantas pessoas se candidatarem a informadores da PID ou mesmo a agentes, ou mesmo o que eles achavam que era ser polícia, ao fim e ao cabo. Uh, um, e nem todos foram uh, recrutados. Uhum. Uh, mas eh, eu, a tragédia portuguesa, é porque eu acho que muito mais do que isso, além do facto de tantas pessoas se disporem a denunciar outras pessoas, é a forma como durante tantos anos, foi os anos que durou a ditadura, eh, eh, eh, a desconfiança, a duplicidade acabou por penetrar na sociedade portuguesa. Uhum. E isso eu acho que é uma tragédia. É uma tragédia porque é ao contrário do que tudo o que se pretende uma sociedade solidária, uma sociedade coletiva, ao fim e ao cabo, com pessoas, com indivíduos, mas que uh, trabalham, ao fim e ao cabo, para o mesmo tipo de desenvolvimento. E ainda por cima, uma tragédia, porque de certa forma devido aos anos que isso durou, eu acho que permaneceu um pouco na nossa sociedade esse tipo de desconfiança e esse tipo de uh, vontade ou eh, disponibilidade para denunciar o outro, ou seja, para prejudicar o outro. Exato, é algo que continua até hoje, Irene. Eu penso que sim. Eu até digo um pouco que é o ADN português, mas claro que eu estou aqui, não estou a falar do ponto de vista científico, uhum. de modo nenhum. Mas é só porque eu penso que isso, ainda por cima, um, logo a seguir ao 25 de Abril, de facto foi muito falada essa questão, mas depois, de certa forma, ela foi varrida para debaixo do tapete. Ou seja, eu percebo de uma certa forma, é uma sociedade para continuar, de certa forma teve que dizer, ok, isto aconteceu, mas vamos continuar. Ora, nós sabemos que quando varremos algo de desagradável para debaixo do tapete, ele depois surge de uma forma não muito agradável. Exato. E já surgiu Irene, ou ainda, ou ainda está latente? Não sei, eu penso que é latente. Eu, eu acho que justamente uma das grandes conclusões que eu tiro é que uh, as ditaduras todas funcionaram com, uh, fu uh, com informadores, uhum. com os chamados bufos, como se dizia pejorativamente em Portugal. Um, e por isso mesmo é que eu acho que a conclusão a tirar é não permitir que haja de novo ditaduras que funcionem à base desse tipo de comportamento. E eu penso que a democracia é o único antídoto, <laughs> digamos, para esse vírus, entre aspas. Exato. Estamos a falar de, de pessoas, de informadores, dos mais diferentes quadrantes da sociedade. Exatamente. Claro que grande, a grande parte dos informadores seriam portanto, das partes mais baixas da sociedade, pessoas que ganhavam muito mal, e que, ao fim e ao cabo, queriam arredondar o salário ao fim do mês, denunciando outras pessoas. Mas o que é terrível é que ah, numa sociedade que durou, em que a ditadura durou tantos anos, realmente cobriu toda a sociedade. Então temos desde desempregados a operários, alguns poucos assalariados rurais, camponeses, e depois também temos médicos, uhum temos uh, advogados, temos depois pessoas também uh, bem colocadas na política portuguesa, como governadores civis, presidentes da Câmara e por aí fora. E isso foi algo que também me espantou, porque há sempre a tendência para pensar que são as camadas, digamos, mais desfavorecidas e menos privilegiadas que se dispõem a esse tipo de comportamento. Mas também não é só por dinheiro, que uh, as pessoas fizeram exato, isso. Exato. Muitas, muitas foi por uh, as mais básicos sentimentos de inveja, de querer prejudicar o vizinho do lado. Uh, por outro lado, também alguns, mas muito minoritariamente, fizeram por ideologia de defesa do regime ditatorial. Outros fizeram-nos para, ao fim e ao cabo, partilhar uma parte pretensamente uh, uh, do poder, uh, coisa que nem era nada disso, mas pensavam que, bom, sendo polícia, estando bem com as autoridades de polícia política de, de uma ditadura, eu posso também ter alguns privilégios. Tudo isso contou. Uhum. Bem, <laughs> o lado mais negro do, do ser humano, a, a Irene é historiadora, não é, não é psicóloga, mas. Não, eh, mas, mas justamente eu, por isso é que eu chamo de tragédia portuguesa. Exato. Acho que mesmo assim, enquanto historiadora, posso dizer isso, não é? Depois, evidentemente, o, a minha análise não é na perspectiva psicológica ou psicanalítica. Claro. Embora também tentei, não é? Eh, ao fim e ao cabo, com aquela empatia que nós temos que ter para com o objeto de estudo, tentar perceber o que é que faz alguém fazer isso. Fazer ao contrário, ao fim e ao cabo, do que nós aprendemos uh, na nossa infância por exemplo, nas escolas era muito feio ser caixinhas, não é? Exato. É algo que está na nossa educação. Um, eh, nós temos uma educação ética ou religiosa que, em princípio, não nos diz para prejudicar o outro, não é? E depois esta, este prejuízo ao outro feito de forma sussurrante eh, aqui estou a, a socorrer-me do termo do Orlando Fidges, uhum. ao analisar, portanto, a sociedade soviética, que também, uh, The Whisperers, que também utilizou em grande. É que o grande problema também é não pensar que isto foi algo de português e de único. Exato. Isto passou-se em todas as ditaduras. Por isso mesmo, há que não possibilitar a vinda de novas ditaduras. Exato. Até porque, eh, se, se podemos pensar que, que, hum, que, este fenómeno ficava, eh, pelo menos no que diz respeito ao caso português, um pouco circunscrito às nossas fronteiras, isso não é verdade, porque, por exemplo, não. Delgado um, tinha pessoas à, à, sua volta, mesmo fora do país, que ah, sim, relatavam. Isso, até eram informadores portugueses, Exato, não é? Sim. Portanto, da polícia portuguesa que estavam fora do país. É que os informadores estavam por todo lado, estavam onde havia exilados, onde havia opositores, no Brasil, em Marrocos, na Argélia, eh, depois em todos os países em, eh, onde houve grande imigração, França, Alemanha e por aí fora. E isso, esses tentáculos também são outro tipo de tragédia. E depois, eh, não havia só os informadores da própria PIDGS. A PJ tinha os seus, uhum. Eh, a PSP tinha os seus, a diplomacia, as embaixadas, os consulados no estrangeiro tinham os seus próprios informadores, a legião portuguesa tinha também os seus, portanto, isto era uma sociedade completamente com o quadriculado vigiado, digamos. Exato. Neste seu livro vai partilhando alguns casos concretos, nunca revelando uh, a identidade destes, destes informadores, alguns deles ainda vivos, Irene. Uh, nunca revelando, não é bem assim. Eu optei, justamente foi algo que, com o qual eu me confrontei, uhum. porque é evidente que ainda há pessoas vivas e, sobretudo, há descendentes, não é? Exato. Filhos, uh, netos. Eh, portanto, o que eu fiz foi, eh, porque tinha que descrever eh, de que forma eram recrutados, como é que funcionavam, onde é que estavam, e uh, alguns deles eu menciono, mas só aqueles casos que já são públicos Exato. ou que uhum. podem ser públicos, ou que vieram uh, noticiados nos jornais logo a seguir ao 25 de Abril, houve muitas notícias sobre isto, ou que foram alvo de uh, instrução de processo e de julgamento. Exato. E nesses casos, pronto, para muitas pessoas será de facto eh, não, não conhecem os casos, mas, por exemplo, os casos infiltrados dentro do PCP, que os militantes e funcionários do PCP já os conhecem, mas conheceram-nos a seguir ao 25 de Abril, muitos dos casos. Uhum. Uhum. Um, partilha aqui vários, vários casos, Irene, enquanto historiadora e tem dedicado grande parte da sua, da sua vida profissional a estudar o 25 de Abril, esta época da, da nossa história e, e antes, obviamente. Uhum. Qual terá sido aquela, que, aquela história que mais a impressionou? Olha, há uma história que me impressionou muitíssimo, e nós nunca poderemos saber verdadeiramente, porque lá está a questão das fontes judiciais, não é? Uhum. Uh, que é o caso de um indivíduo cauteleiro, cheio de filhos, uh, do sul do país, uh, uma vida absolutamente miserável, no fim acaba num bairro da Lata, em Lisboa, e que, segundo ele conta, nós nunca poderemos saber se isto é completamente real, não é? Mas alguma verdade está aqui segundo ele conta, às pessoas que o interrogaram judicialmente. Eh, ele foi preso para ser recrutado pela PIDE uhum. para, eh, por seu lado, ser recrutado pelo PCP e poder depois dizer o que é que se passava no seio de um partido clandestino. E este caso, por tudo o que ele mostra de miséria humana, mas miséria material também, eh, talvez tenha sido para mim o paradigma de todas estas questões. Depois, há outros casos terríveis, como por exemplo um caso muito conhecido em Coimbra, eh, da mulher de um opositor ao regime, onde, em casa dos quais havia reuniões da, da hum, editora Centelha, uhum. Eh, na qual, isto também se calhar é por isso que isto também me torna mais sensível, na qual eu trabalhei depois de 25 de Abril, e que divulgava, denunciava todo, tudo o que se passava nessas reuniões. Também só foi detectada depois do 25 de Abril. Portanto, há muitos desses casos absolutamente terríveis. Há mulher, há o caso de uma mulher, porque também houve mulheres, embora menos, não é? O caso de uma mulher que também foi da oposição ao regime, numa zona, na zona da margem sul do Tejo, e que depois, diz ela, por chantagem da PIDE, para não ser presa de novo, eh, denuncia não só familiares como os antigos camaradas. E depois há aqueles casos mais terríveis ainda, que são os que se passaram para o outro lado, portanto, funcionários e dirigentes até comunistas, que eh, nos interrogatórios acabaram por ser recrutados e denunciaram, por exemplo, em 63, 64, todo o setor intelectual do PCP e o setor da juventude universitária, também Exato. comunista. O último, um, a última parte deste livro, ou melhor, o epílogo, um, acaba por ser dedicado uh, a uma questão à qual já dedicou um livro. Foram os informadores da pid dgs perseguidos criminalmente após o 25 de abril de 1974? foram Irã. Exatamente. É, eu já tinha tratado isso, mas neste caso eh, tratei eh, relativamente aos informadores. É muito curioso porque a seguir ao 25 de Abril, talvez a figura do informador tenha sido a mais maldita, a mais diabolizada, eh, por razões que, que se compreendem. E quando eles começaram a ser presos, isso veio nos jornais. Eh, eles realmente, houve muitos que foram alvo de processo judicial, como eu já disse, e foram julgados. E, tal como os agentes da PID e outros inspectores, quanto mais tarde foram julgados, menos pena apanharam. No final, também, ao fim de dois, três anos, nos casos mais graves eh, de prisão preventiva, acabaram por ser julgados já em liberdade e aos anos da prisão preventiva. Portanto, eh, foram, sim senhora, julgados, mas foram julgados de uma maneira em que para muitos portugueses talvez não seja o julgamento. De qualquer maneira, eh, eu penso que hoje o tempo do, do, do juízo, do tribunal, já passou. Exato. É o tempo da história e, como eu gosto de dizer, a história não é um julgamento nem é um tribunal. O que não está aqui para eh, levar eh, eh, ninguém preso, nem a tribunal, mas ao fim e ao cabo para tentar caracterizar de que forma certos portugueses se comportaram e também, já agora, quando se fala hoje da delação premiada em democracia, lembrar que nas ditaduras a delação é sempre premiada. Exato, isso leva-nos eh, à, pergunta seguinte, em eh, jeito de, de conclusão, digamos assim. Uhum. O que é que devemos reter Uh, deste, hum, de, de, desta, deste contexto de, de, perseguição e de denúncia criada, uh, criada, uh, criado pela PIS, Irene? Eu penso que, eh, basicamente, e, e, de forma muito que parece simples, mas não é tão simples, é fazer intervir a ética em todos nós. Eh, mas também, e como já disse, fazer tudo para que não se repitam as condições. Ou seja, para que não haja eh, poderes políticos, ditaduras e mesmo em democracia poder político que utilize esse tipo uh, de uh, eh, delação. Por isso, eu também uh, saio um pouco do papel de historiadora, mesmo no fim do livro, uhum. e acabo por dar a minha opinião sobre o que eu penso que é a delação premiada, que, que, é, que existem muitas democracias Exato. e que também em Portugal está uh, em discussão porque para muitas pessoas considera-se que, bom, isso não é bem doação premiada, porque uh, a polícia era política, os crimes, entre aspas, eram considerados na ditadura como crimes políticos, quando não eram, eram crimes de opinião né, eh, e de pensamento, e que agora se está, ao fim e ao cabo, a uh, utilizar a delação premiada para verdadeiros crimes, como corrupção ou outros, não é? Uhum. E é essa linha ténue entre o civismo, sim, que deve existir, mas a delação que eu penso que nós devemos ter sempre presentes. Uhum. E cabe a cada cidadão saber o que é que faz. Irenes, muito obrigada por ter estado conosco. Irene Flunser Pimentel, autora do livro Informadores da PID, uma tragédia portuguesa. A edição é da Temas e Debates, Círculo de Leitores. Boas leituras. Muito obrigada eu. Esta conversa à volta dos livros está disponível em antena1.rtp.pt. A Sagração da Primavera. O Teatro Praga e a Metropolitana apresentam o balé de Igor Stravinsky. Uma obra marco na história das artes performativas, sujeita a uma nova leitura contemporânea feita pelo coletivo. Criação e textos de André E. Teodósio, Cláudia Jardim, Diogo Bento e J.M. Vieira Mendes. A Sagração da Primavera, no CCB, dias 17 e 18 de junho. Apoio Antena 1. Cinemax é o maior ecrã da rádio portuguesa. Uma sessão de curtas-metragens na RTP2 está sempre acessível em rtp.pt Cinemax. Cinemax na Antena 1, com edição de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Agora pode ser ouvido quarta-feira às 11 da noite e em podcast a qualquer hora. O Cinemax com as novas curtas-metragens do cinema português é exibido na RTP2 quinta-feira depois das 11 da noite. Liga ao cinema. Liga. Antena 1. Antena 1. Viseu e Satão 88.2. Está na hora de Europa Minha, hoje com a edição de Isabel Marques da Costa. Bem-vindos ao Europa Minha. Esta semana vamos a Estrasburgo, ao Parlamento Europeu, Olhamos para o futuro de Boris Johnson e falamos com especialistas europeus sobre a crise energética. O Parlamento Europeu aprovou uma proposta para reformar o ato eleitoral europeu. Uma das medidas que geram controvérsia é a criação de listas transnacionais. O Europa Minha falou com o autor da proposta, o eurodeputado espanhol Dominic Ruiz de Veza. A reportagem é da enviada especial a Estrasburgo, Inês Pinto da Costa. É um primeiro passo para mudar as eleições europeias. O Parlamento Europeu aprovou um relatório para reformar as regras do ato eleitoral. O autor da proposta, Domenech Ruiz de Veza, explica como funciona. Esta proposta tem como grande novidade criar uma circunscrição eleitoral pan-europeia a acrescentar às atuais 27 listas nacionais. Estas listas não mudam, continuam a enviar o mesmo número de deputados. Espanha, 59 em Portugal, os que havia, mas acrescentamos esta lista de âmbito europeu composta por 28 deputados. Assim, cada cidadão terá dois votos: um para eleger os deputados ao Parlamento Europeu nos círculos nacionais, o outro para a lista transnacional. O eurodeputado espanhol afirma que a medida serve para levar mais Europa aos cidadãos através dos próprios candidatos. Vão ter de falar tanto na Polónia como em Portugal de temas que interessam aos dois eleitorados. Portanto, não vão falar de assuntos nacionais mas sim das alterações climáticas, de migrações, da digitalização, dos assuntos internacionais. O relatório de iniciativa legislativa foi aprovado com 331 votos a favor, 257 votos contra e 52 abstenções. Da esquerda à direita, a maioria dos eurodeputados portugueses apresentam duras críticas à proposta. É o caso de Marisa Matias e de Paulo Rangel. Imaginar haver um grupo de representantes completamente desenraizado dos países, ainda mais longínquo, não, não vai contribuir para essa mera aproximação, além de deturpar o próprio sistema de representação proporcional, dar mais poder aos países que já têm poder. Fui sempre um uh, defensor de que não alterássemos a lei eleitoral, especialmente não alterássemos para uh, pormos listas transnacionais, uh, que só aumentam a distância para os cidadãos eh, porque os cidadãos eh, enfim, vão votar em pessoas que nem sequer falam a sua língua, que não podem depois eh, enfim, fazer o exercício, digamos, do escrutínio do mandato, porque isto vai criar duas categorias de deputados, os deputados primeiro e segunda. A posição portuguesa surpreendeu o eurodeputado espanhol Dominic Ruiz de Veza, autor da proposta. Parece quase um problema português. Esta unanimidade não se encontra noutros países. Acho que há um certo medo de que o sistema de listas europeias possa discriminar candidatos de Estados médios ou pequenos. Mas por isso mesmo já criámos um sistema de equilíbrio geográfico para a composição da lista europeia, de maneira que dois terços dos é postos são atribuídos a candidatos que vêm de países médios ou pequenos. A candidatos que vêm de países medianos e pequenos. Francisco Guerreiro, eurodeputado independente, foi um dos poucos portugueses a votar favoravelmente esta alteração eleitoral. Ao contrário do que se diz, pode até ser interessante, se houver essa visão política, de pôr nos primeiros lugares países que não são representados em determinados grupos. Por exemplo, nos verdes, poderia ser interessante até apostar mais em Portugal, porque raramente Portugal tem a representação verde uh, que, que, que, merece e que, e que almeja só com 21 eurodeputados eleitos. A proposta prevê ainda a idade mínima de voto aos 16 anos, a utilização de listas fechadas ou cotas para garantir a paridade de género e o dia de eleições a 9 de maio, dia da Europa, em todos os Estados-membros. Segue agora para o Conselho, onde terá de ser aprovada por unanimidade. As próximas eleições europeias estão marcadas para 2024. Boris Johnson sobreviveu à moção de censura dentro do próprio partido, mas há quem defenda que o primeiro-ministro britânico ficou fragilizado e pode ter de abandonar em breve a liderança dos conservadores. Johnson, por seu turno, entende que é tempo de olhar para o futuro, já a pensar nas eleições de maio de 2024, mas os analistas defendem que é agora mais incerto que venha a ser o candidato Pedro Oliveira Pinto. Está escrito nos títulos da imprensa que fala de Boris Johnson como um vencedor ferido e nas ruas há já quem não tenha dúvidas. Infelizmente, acho que Boris não vai durar muito ah, mais. Não vai ser primeiro-ministro por muito mais tempo. É um sentimento que começa a ser frequente até no próprio Partido Conservador, onde alguns, como o deputado Roger Gale, acreditam que Boris Johnson deve desistir já. Um primeiro-ministro com honra olharia para os números e aceitaria o facto de que perdeu o apoio de uma parte significativa do seu partido e consideraria a sua posição. Boris Johnson sai fragilizado apesar da vitória na moção de desconfiança. Assim acredita Tim Bell, professor universitário de política. A realidade é que estas moções costumam expor a fragilidade do Primeiro-Ministro. Essa é a história destas moções. E, infelizmente para Boris Johnson, foi o que aconteceu desta vez. Não quer dizer que terá de se demitir brevemente, mas significa que as dúvidas em torno da sua liderança vão continuar. Foi um dia de nervos para o primeiro-ministro, que acabou por escapar e permanecer na liderança dos conservadores, com 211 votos a favor e 148 contra. Fica um ano sem poder ser alvo de mais moções de censura. Uh, Acho que é um resultado extremamente bom, positivo, conclusivo e decisivo que nos permite avançar unidos ah, e concentrarmos-nos no desempenho. Ah, é isso exatamente que vamos fazer. Reuniu de imediato com o governo, definiu novas metas para o país nas áreas do Serviço Nacional de Saúde e na melhoria das condições de vida dos britânicos, numa altura em que se vive no território a maior taxa de inflação dos últimos 40 anos. Do outro lado estão os trabalhistas, com o líder da oposição, Keir Starmer, a não poupar nas críticas. Os britânicos estão fartos, fartos, fartos de um primeiro-ministro que faz grandes promessas, mas que nunca as cumpre, fartos de um primeiro-ministro que introduziu uma cultura de mentiras e de violação da lei no coração do governo, fartos de um primeiro-ministro que não é de maneira nenhuma idóneo para o grande cargo que ocupa. Em causa está o chamado Partygate, festas em Downing Street em pleno confinamento, com a população a não perdoar o primeiro-ministro. As pessoas não podiam ver a família. Sinto muito pelas pessoas que perderam familiares enquanto ele bebia vinho e comia queijo na maior. Theresa May, antecessora de Boris Johnson, também enfrentou uma moção de desconfiança no partido. Conseguiu vencer, até com melhor resultado do que o primeiro-ministro, mas acabou por cair meio ano depois. Especialistas europeus do setor energético estiveram em Lisboa para uma conferência da Rede Europeia de Energia, que é liderada por Portugal durante este ano 2022. O Europa Minha falou com vários especialistas que realçam a eficiência energética como uma das soluções para combater o aumento do preço da eletricidade. Destacam também o papel que Portugal pode ter nos novos fornecimentos de gás à Europa. Daniela Ferreira Pinto. O presidente da Associação Nacional de Energia em França é Philippe Massé. Faz parte de um grupo de especialistas que visitou Portugal para um encontro da Rede Europeia da Energia. As agências da energia, como a ADEME em França ou a ADEN em Portugal, são o que costumo chamar de entidades de confiança. Euh, ou seja, são operadoras que, sem qualquer interesse comercial, euh, têm um papel que permitirá à sociedade europeia chegar à famosa euh, Sociedade do Zero Carbono em 2050. Euh, d'atteindre cette fameuse société zéro carbone en 2050. É uma rede eh, voluntária de, de, agências nacionais de energia de toda a Europa. A Agência Portuguesa para a Energia é presidida por Nelson Lage, que é também o presidente da rede europeia, porque